Egunan deneri, oilo lagua emaiten daut, igan deuntan biziko dugun egunak. Ogoita irugarren korrika, bai telduko da, Euskal Herrian zehar, 2000 kilometro baino gehiago ibili ondoan. Milaka eta milaka Euskal Zale sustengatzaile, korrikaren lekukoaren gibeletik, zenbat irudi, zenbat poz, zenbat emozio. Eta zelana, aekak bi urte guziz dara Eskertu behar ditugu, aekakoak korrikarekin euskalduna izaiteaz jarro sendiarazten bai gaituzte. Eta euskara ez dakiten eri, gure hizkuntza ikasteko naikeria pizten baitute. Behar beharrezkoa gure hizkuntzak etorkizuna ukandezan. Aurtengoak badu gaineran eretzat simbolika haundiagoa, ipar euskal egian, baiunan bururatzeaz gain, azterketak euskaraz kolektiboaren aldahia omendua baita nere alaba basoa pasatzekotan denez, brebeta eta basoa euskaraz pasatzeko eskubidea euskal Herriko zazpi xokoetan goraki oiukatu agertu eta sustengua izaiteak, nigarretara ino unkitzen nau. Euskal dugun elkartasun izaera, beste behin ere izugarrikoa dela frogatzen daut. Ze plazera Euskal entzutea, Nafarroa zolan, Euskara kasik entzuten ez den tuteraldean, korrikalari bat brebeta eta basoa euskaraz aldarrikapena daramala pankarta batean, bere atxikimendua adierazten gure augeak egunero heldu dira ere kolegioetarat eta liceorat, Euskal Herri osoko ikastoletako haugen sustengu gutun unkigarriak. Euskal Herrian izkuntz eskubideak urratzen direnean, Euskal komunitate osoa da mobilizatzen. Badugu lan oraino, Euskara ezagutua izaiteko, lege batek babestu dezan. Baina nortengo korrikak, hats berri bat emaiten dio urteak dituen aldarrik apenari. Mil esker korrika, mil esker haeka egiten ari duzuen lanagatik. Azterketen garaia laster urbilduko denez, igandean korrikaren heltzean mobilizatuko giren bezala, gure ikasleak sustengatzeko prest izan gaitezen. Herri jarro, azterketak euskaraz.